Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo episodio e hoxe viñemos ata o barrio do Calvario para estar aquí con Alejandra Morán Tenreiro. Hola Alejandra. Hola Diego, buenos días. Pois nada, estamos aquí nunha mañá de, de febreiro, un martes, eh, chegamos ata unha casa, un edificio, lo que logo nos contará Adriana. Ou Alejandra, perdón. Alejandra é moitas cousas, pero unha que non sei se tes colgada por aí en algún sitio, sacaxe esa diplomatura, creo, ou licenciatura? El grado. O gra ah, grado, o grado. Vale, Fui la, fui, fuimos la primeira promoción de grado. Eh, o grado de terapia ocupacional. Eh, antes de, fuera de micro, mm, preguntaba a, Alejandra, ¿se detectaba em, algún interés, cuando Alejandra era más pequeña, más nova, en, por qué llegó a estudiar ese, grado, esos estudios. Lembras algo de por qué puede ser que te meteras eso, Alejandra? Bueno, pues realmente acabé de terapeuta ocupacional un poco de rebote, porque, bueno, yo llevaba años pensando hacer fisioterapia, muy vinculado ya a la neurología eh, y a la infancia también. Em, pero bueno, por A o por B, pues no tuve el resultado que, esperaba para poder llegar a ser eh, fisioterapeuta y en aquel momento, pues mi madre, pues leyendo entre miles de páginas, pues encontró algo que se llamaba terapia ocupacional y al leer sobre, sobre ello, pues consideró que, que, bueno, que podía ser algo que podía encajar con, con mi interés o mi motivación en aquel momento. Y, y, estuve leyendo sobre esa carrera desconocida que era en aquel momento. Hoy en día sigue siendo desconocida, pero muchísimo menos. Eh, llevaba desde el 2006, si mal no recuerdo, en, en en Coruña, en la ciudad de La Coruña, y, bueno, me lancé a, poner esa, opción. Y bueno, en cuanto entré, pude haber esperado a entrar en fisioterapia, porque si hubiese esperado seguramente hubiese entrado, porque nada, tenía una o dos personas por delante, pero decidí hacerlo, con la idea al principio de cambiarme de, bueno, voy a hacer un primer año y como tiene muchas cosas en común, pues seguro que me convalidan alguna <laughs> y aprovecho este año y luego meto en fisioterapia. Pero bueno, fue un poco amor a primera vista y decidí quedarme y hoy en día no me, no me arrepiento. Alejandra, con 18 años, que sería os que tiñas cuando comezaches terapia, ¿Qué pensabas que te ibas a topar y logo en qué cambió eh, o que te atopaches estudios, en esa formación? ¿Hubo algún, alguna sorpresa? Sí, eh, sobre todo la parte eh, más, más social, la parte social de, de la carrera, porque sí que es verdad que yo iba más por una parte más sanitaria, digamos, a lo mejor más vinculada a la fisioterapia, pero bueno, me encontré pues con una formación, con una parte muy potente a nivel social, que realmente foi lo que me, lo que me acabo enganchando. Eh, te preguntaba antes, detectas na, na Alejandra, que sei, de 10, 9 anos, algo que logo este, que, que logo te este acompañando agora na, na túa tarefa como profesional da terapia ocupacional? Hai algo que facías, algún interese que tiñas neste ámbito, ámbito da diversidade, que, que atoparas ou que identificaras a, con, con anos de, despois? Eh, más sobre todo con, la práctica en la que estoy ahora porque sí que, bueno, todo el tema de la infancia siempre me, atrajo, siempre fui una, niña pues que estaba muy pendiente de los más pequeños, em, luego también tendía a ser muy didáctica eh, con todo el mundo, con mi familia, con, con mis amigos incluso, y tendía mucho a, jugar ¿no? al tema de, enseñar y todo esto. De hecho, una de mis mm, profesiones que había pensado era profesora, que años después estudié un máster de, profesorado y hoy un poco un día lo veo en mi práctica, ¿no? Pues por ese lado una parte de, acompañar a la, a la infancia y por otro lado pues el trasladar lo que yo sé pues sea familia, sea equipos educativos, a, a, otros compañeros, ¿no? en ese trabajo transversal y a lo mejor más en esa, en esa práctica de, de hoy en día, si conecto con esa parte más de, de mi infancia. Bueno, antes non dice que vives en Vigo ou traballas por aquí, pero naciches ou te criaches noutro lugar onde é, que é un sitio importante. <laughs> es en Fene, a Coruña. E se tiveras que facer de concelleira de turismo de Fene porque teríamos que ir a Fene, porque importante Fene para ti. Bueno, yo tengo un arraigo muy, muy de barrio, eh, soy de Fene, pero, pero origen, origen, soy del barrio de San Valentín, que esta semana aparte celebramos nuestro, nuestro patrón. Y, bueno, es un barrio obrero, humilde, donde se mueve mucho también la, colectividad de la, de la comunidad. Y, y, eso a mí me gusta, me mueve eh, ese sentimiento de, de, de, barrio, la verdad. Que todavía, pues, pues aquí en Vigo, pues no, no, he tenido la suerte de tenerla y es algo, de hecho, de lo que más he hecho, hecho de menos. Eh, chegas, estamos en no Calvario, que é un barrio senlleiro aquí en Vigo, un barrio popular, tamén con moitas necesidades e que aglutina a xente con orixes moi diversos, e aquí está ubicado o CAE de Apam. Eh, Podes contarnos que, que, que agochan esas siglas, que, en que, que se traballa aquí, que onde estamos, que se fai? Bueno, el CAI es el Centro de Atención Infantil Eh, de ahí esas, siglas, digamos. Eh, hoy en día le añadimos y juvenil, porque bueno, esos niños que, comenzaron siendo muy pequeños hoy en día son, son adolescentes o, personas adultas, entonces, eh, aunque sigue manteniendo esas siglas de, de CAI, pues es el Centro de Atención Infantil y Juvenil de la Asociación APAM. Para moita gente cuando escoita PAM, lleva a vivir parálisis cerebral a cabeza, pero CAI aínda que atendes a realidade tamén, eh, mira desde máis alto, atende eh, unha globalidade máis alta. Por que e, e como se materializa ese, ese traballo vos? Bueno, por un lado, eh, aquí en el CAI atendemos a niños con parálisis cerebral e outras discapacidades afines e logo, bueno, mm, tenemos como una atención más amplia dentro de situaciones de discapacidad, porque bueno, nos llegan muchos niños que no llegan a tener diagnóstico todavía, eh, muchas enfermedades raras que empiezan a, salir y aunque no sean parálisis eh, cerebral eh, como, como tal, consideramos que bueno que nuestro recurso puede, si consideramos que nuestro recurso puede apoyar de algún modo, pues no, tenemos duda y, bueno, acompañamos ¿no? en, estas situaciones también. Y luego en sí mismo, pues eh, todo el CAI pues, tiene una una perspectiva mucho más, mucho más allá, porque aquí no únicamente atendemos a, niños en situaciones de discapacidad, sino que también eh, atendemos a niños que no, que no la tienen o tienen otro tipo de, situaciones de vulnerabilidad que no tienen por qué estar vinculadas a, una discapacidad. ¿Y qué ves interesante facer esa proposta de traballo desde aí, non, non centrándose exclusivamente naqueles nenos, nenas eh, ou, ou mozos, mozas que, que teñen un, unha, un diagnóstico ou, no? ou, ou asociado a algunha problemática. Por que facelo así? Pues esto fue algo que tu, la entidad tuvo como muy, muy claro desde, desde el minuto uno, porque eh, Bueno, cuando se empezó a hacer un trabajo de campo para iniciar este, este proyecto, este centro, em, bueno, se veía, se encontraba ¿no? pues a profesores, a directores, orientadores con muchas dudas, se encontraban a familias realmente agotadas, yendo de un lado a otro también con muchas dudas, pues de no sé cómo está mi hijo o mi hija ¿no? en el colegio, si lo está aprovechando, eh, también con preocupaciones a nivel social, ¿no? a la hora de, hacer amigos, de pasar su tiempo, su tiempo libre. Entonces, en ese momento, pues eh, la, entidad decidió hacer eh, un proyecto que estuviese en los entornos naturales de los niños. Es decir, consideramos que el factor contextual era un factor que también había que tener súper presente y, trabajar y como que rompió un poco las, las, paredes, digamos, ¿no? donde se suelen trabajar con estos niños, más a lo mejor pues un espacio más clínica, gabinete de terapias al uso, sino que queríamos tener pues eh, esa parte social, digamos, y tener ese ese contexto muy presente y nosotros como equipo profesional estar dentro de ese contexto y trabajar desde ese contexto. Y la realidad es que ya llevamos 10 años trabajando y echando la vista atrás eh, creo que fue una decisión muy acertada. Eh, porque así como se tenía claro desde el principio que el contexto tenía un gran peso, digamos, en las situaciones de las familias y de estos chavales, hoy en día como que, que, que ese peso pues lo, lo vemos muy evidenciado y, y en muchas ocasiones incluso hay que trabajar más con, con, el contexto que con el, propio, que con el propio niño para alcanzar X objetivos. ¿no? Podes poñer algún exemplo de, de esas familias nas que o contexto eh, lles afecta na crianza do seu fillo? Sí, porque, por ejemplo, si, ya solo en el sentido educativo, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, tú puedes mm, tener una situación donde tú acudes a un centro educativo y te, bueno, y te abren los brazos y no tienen bueno, no te ponen ningún tipo ¿no? de, problema a la hora de escolarizar a tu hijo y bueno, el proceso de escolarización eh, puede ser mm, agradable, cómodo, amable, enriquecedor. En el momento que eso no sucede así, ya realmente a la hora de, vivir esa, situación, esa realidad, cambia mm, muchísimo. Entonces, ahí el niño es el mismo, ¿no? sea en, un contexto o en otro, lo que cambia realmente es lo que te puede ofrecer ese contexto o los cambios que te puede ofrecer ese contexto. Entonces, ya en ese sentido, esa realidad que tú estás viviendo te agita de algún modo. Eh, o, por ejemplo, el hecho de que tú quieras que tu hijo acuda a un espacio de, de ocio, como puede ser eh, una ludoteca, como nosotros tenemos, y que a lo mejor por esa realidad eh, te digan que no, que tu hijo no puede. Cuando bueno, un niño tiene derecho a, jugar, a relacionarse y a <laughs> crear amistades. Y, claro, todo ese tipo de, de respuestas, todos esos noes, crean una mochila emocional que evidentemente pues, va transformando tu, realidad. Entonces, eh, el contexto puede ofrecerte esas barreras o esas oportunidades para que esa situación que tú puedas estar viviendo en, familia la vivas de un modo eh, de un modo u otro, digamos. Pensaba también... que vivimos nun sistema ou nun estado en España no que a, a familia no, na parte da atención da, bueno, xeral dos servizos sociais, en, en este ámbito concreto tamén ten moito papel É importantísimo tamén para unha para un neno que nace nunha familia que eses acompañantes eh, teñan os maiores recursos, e non falo só económicos, senón educativos, sociais, non de, de visión, porque vai ser ao final o, o, o miolo do seu crecemento e vai condicionar moito, além de que o sistema educativo e outros sistemas poden acompañar, pero mm, que iramos ou non, a familia condiciona moito o desenvolvemento de todos os nenos, non? De todas as nenas. Sí, eh, eso es un factor que también tiene mucho peso ¿no? en, en la realidad de, de, cada niño y de cada niña, porque sí que es verdad que nos hemos encontrado con familias ¿no? que han recibido estos nos y han decidido dar un paso adelante y reivindicar pues que sus hijos tienen, tienen derechos como inherentes a como ser humano que son, <laughs> ¿no? digamos, y, bueno, y tienen claros los derechos que sus hijos tienen reconocidos. Pero hay otras familias que por desconocimiento, ¿no? digamos, o, lo que comentas tú, ¿no? por, recursos X, pues a lo mejor esos nos los reciben y consideran que eso es lo normal. Y entonces mm, aquí una de, las funciones también que tenemos es un poco que las familias eh, conozcan estos derechos y que sepan cuándo están reconociendo y cuándo se están vulnerando. Y la realidad es que nos hemos encontrado muchas situaciones donde hay una vulneración de derechos por esa desinformación. Es decir, una familia, eh, toda decisión que tome es legítima si viene con información, digamos. Es decir, si esa decisión está tomada realmente con, información veraz, no porque a lo mejor yo te parcelo la información o directamente no te la doy. Entonces, eh, hay familias que, pues, no tienen situaciones similares alrededor, no tienen tampoco vínculo con, con el ámbito de la discapacidad y en muchas ocasiones pues nos encontramos con, eso, con familias que en diferentes, pues sea educativo, sea social, sea sanitario, eh, se encuentran con, violación de derechos, digamos, con <laughs> vulneración de derechos y, y que bueno, se quedan con, con me conformo ¿no? con, esto y tenemos pues otras familias que son completamente inconformistas. Y, y bueno, y también pues familias que tienen más o menos contactos, que, saben pues a qué puertas llamar, que a lo mejor pues, han tenido la fortuna de encontrarse a alguien por el camino que les dice pues llama aquí, llama acá. Pero bueno, la realidad es que si partimos de una familia que no tiene ningún tipo de, información, no tiene ninguna vivencia previa eh, y que a lo mejor mm, no sabe qué recursos puedan existir que le puedan acompañar, la realidad es que nos encontramos con familias muy perdidas. Y dentro de esa, <laughs> del sentirse perdidos hay mucha frustración, hay mucha tristeza y llegan aquí familias pues ya con un recorrido X donde tú piensas, ostras, si estas familias estuviesen acompañadas desde, desde el minuto uno, la realidad la tienen igual, pero la vivencia de esa realidad podría haber sido completamente diferente. Entendo que no CAI facedes esforzo por eses primeiros anos de vida, non? Dos meniños das meniñas que, que ampliar o desenvolvemento, non? E acompañar as familias. Eh, como chegan esas familias ou como, como vedes as familias que lles toca tarefa e, e compañía no emocional e tamén no soporte diario de, das veces de rapaces e de rapazas que, que precisan moito apoio, hai que recoñecer, non? Que hai familias que teñen que organizar moito alrededor deses meniños porque mm, non se pode cubrir dende outros lugares ou, ou a administración non dá os soportes necesarios. Como como faces ese traballo coas familias e como vedes as familias cando eh, reciben esas noticias de que van ter un fillo ou filla que vai ter especial eh, necesidade de apoio? Aquí hay muchas particularidades. La realidad es que hoy en día, estando en el año 2026, <laughs> seguimos teniendo familias donde un diagnóstico de parálisis cerebral, por ejemplo, eh, no se les llega a informar con sensibilidad en una cita médica hemos tenido familias con hijos que ahora mismo tienen eh, cinco años y han recibido ese diagnóstico a través de una receta de la farmacia del hospital que aparece para el cerebral y nadie anteriormente le había dicho absolutamente nada. Es decir, y esas situaciones eran las que vivían pues, las familias ¿no? de, de, las personas adultas eh, que, que, no tenían ¿no? Ese, ese, espacio y ese tiempo donde se los comunicaba eh, que era esto, ¿no? de la pared cerebral que, que tenían sus hijos pero es que vemos que hoy en día eso sigue, sigue pasando, que les hablan de, síntomas que puede tener una parálisis cerebral, pero no les dan ese diagnóstico de, parálisis cerebral, eh, cuando además mm, todo este tema de la parálisis cerebral, pues eh, hay como mucha, mucho mito, ¿no? muchos estereotipos de pues, la imagen ¿no? que, te viene ¿no? de una persona con parálisis cerebral. Y, y claro, y hay a veces que que las familias ven a sus hijos y dicen, no, no, pero mi hijo no, no tiene esto. Y bueno, falta como mucho, sigue faltando como mucho acompañamiento en, en, ese, en ese, sentido. Entonces, eh, hay familias incluso que han llegado aquí y se les ha puesto nombre a, a esto eh, hay familias pues, que ya vienen con un recorrido pues, ya, pues, ya grande, digamos, porque bueno, pues ya han estado en servicios de atención temprana, eh, porque ya han estado pues, en contacto con otras entidades, con otras, con otras familias. Y bueno, la realidad que, que el duelo, digamos, de, algún modo, siempre va a depender de, lo que te decía antes, ¿no? de, los recursos, de las vivencias, y de cómo tú puedas eh, afrontar pues esa, situación. Entonces nos hemos encontrado con familias muy enteras, en edades muy tempranas, y con familias, pues bueno, realmente una situación muy vulnerable, donde es importante acompañar, porque bueno, la realidad es que no existe ese acompañamiento emocional eh, en, estos, en, estas situaciones y hay familias que llegan aquí eh, rotas, <laughs> muy perdidas, eh, muy desinformadas, eh, que no saben ni tan siquiera pues mm, qué preguntas hacer o, entender a lo mejor las respuestas que le dan, mm, qué recorrido ¿no? Eh, hacer. hay muchas familias que ya vienen con estas preguntas de qué va a pasar, ¿no? que, están más en el futuro que en el presente, digamos. Entonces, eh, bueno, tenemos como muchas, eso, como muchas particularidades. También la realidad es que nos llegan muy poquitas familias de edades muy tempranas. Esto es algo que, nos llama la atención porque aquí en, en Vigo pues somos una, entidad social <laughs> que está vinculada a la, a parálisis cerebral y, a excepción de aquellos casos que a lo mejor sean por, profesionales que conocen eh, personalmente el recurso y derivan aquí a las familias. Y luego muchas de las familias llegan por otras familias o incluso en estos momentos, después de 10 años de recorrido, por centros educativos, de que le hablan de nosotros. Entonces, bueno, sí que vemos eh, necesario en este punto pues a lo mejor hacer un trabajo ¿no? en, en, ese sentido, porque sí que vemos que falta mucho ese mapa de recursos que le llamamos nosotros, ¿no? de que pues que haya como ese procedimiento, digamos, de que una familia pues está en esta situación, ¿no? sea en el nacimiento o, en edades muy tempranas, 03, 06, y que haya pues un equipo profesional de servicios a nivel tanto sanitario como de servicios sociales que puedan saber cómo acompañar a esas, a esas familias y a lo mejor a qué recursos eh, acudir. Entonces, la realidad es que Niños eh, mm, de 3 a 6 sí, pero de 0 a 3 nos llegan eh, muy poquitos casos. Incluso mm, nos llegan, al mejor casos, no derivados de ningún lugar, sino de, las propias familias que a lo mejor observan en sus hijos ¿no? Eh, cosas y que pues desde otros ámbitos le dicen que todo está bien y ellos están con la mosca atrás de la oreja y hacen como una búsqueda, ¿no? O hacen preguntas a otras personas y acaban llamando aquí. Pero la realidad es que, bueno, nos, llegan poquitas familias, cosa que, bueno, nos, preocupa también, porque al final la estimulación estos eh, primeros años es muy importante y el sentirse acompañados es muy importante y nosotros al final somos una entidad de familias y nuestro abordaje no únicamente es terapéutico, va muchísimo más allá. E, nese traballo comunitario ou, ou co contexto que falabas antes eh, un, unha pata da mesa importantísima é o sistema educativo no que ti ou vos poñedes moito esforzo achegándovos a moitos centros falando con moitos profesionais eh, por que? que tipo de accións facedes co, co, no ámbito escolar? Bueno, nosotros eh, llegamos al ámbito escolar un poco motivado, ¿no? Por lo que te, por lo que te explicaba antes, porque bueno, veíamos que, que teníamos que estar <laughs> donde están los niños y bueno, uno de sus contextos naturales, pues son los centros educativos. En ese momento nosotros eh, no solo queríamos pues, hacer una mera formación al uso o una coordinación al uso ¿no? con los equipos educativos, sino que lo que queríamos era estar eh, dentro y, participar de ese, de ese contexto. Em, así que mm, lo que hicimos en ese momento fue plantear a la Consellería que había también otras entidades que, también habían puesto en marcha esto, que era tener un convenio de, colaboración que nos permitiese entrar como recursos externos a los centros educativos ordinarios y, dependientes de, la Administración. Eh, la verdad, en eso fuimos afortunados porque en pocos meses pudimos tener ese, convenio. En aquel momento éramos muy poquitas entidades, creo recordar que la presentación éramos seis entidades, hoy en día somos muchísimas más, porque bueno, al final es un convenio de, de colaboración no contractual, es decir, no, no viene de la mano de ningún tipo de financiación, simplemente es una autorización eh, para poder entrar como, recursos externos y poder acompañar al, alumnado y a los equipos educativos. Es uno de nuestros ámbitos donde nos despierta más pasión, digamos, eh, como, equipo. Eh, es además uno de los contextos donde creemos que más peso ¿no? podemos tener, pero también menos apoyado eh, económicamente, entonces em, es algo a que bueno, le intentamos tener el mayor cuidado y mimo posible y, es un ámbito del CAI que más ha crecido eh, a nivel cualitativo. Eh, porque bueno, empezamos planteando una intervención directa, es decir, pues hay un alumno, una alumna afín a nuestra entidad y según pues, eh, bueno, los desafíos que pueda tener ese niño ¿no? o esa niña en el centro educativo, las preocupaciones o dudas que pueda tener el equipo, el, equipo docente, pues acude un perfil profesional u otro, ¿no? pues, eh, sea desde fisioterapia, terapia ocupacional, psicología. Eh, en su momento también teníamos logopeda. Y bueno, acudíamos, nos incluíamos dentro de la dinámica del aula y hacíamos esa formación in situ con, el tutor, la tutora o, bueno, o el docente que fuese, ¿no? Mm, y, a lo largo de todos estos años, pues hemos ido desarrollando y proponiendo otra serie de líneas de, actuación porque bueno, el primer año pues era todo ¿no? con, ese alumno, esa alumna, y ya en ese momento ya, por ejemplo, nos dimos cuenta de esa parte social, de que había que trabajar con el grupo. Es decir, había muchas cosas que podíamos conseguir a través del niño de la niña, pero había otras muchas que no podíamos trabajarlo directamente con, ellos, sino que teníamos que trabajar con, el grupo. Y a partir de ahí, pues empezamos a sacar pues, diferentes eh, proyectos. Uno de ellos fue el proyecto de, conviviendo que hoy en día se, se mantiene. Y luego, pues a lo largo de, todos estos cursos escolares, pues hemos ido lanzando pues, otro tipo de, propuestas. Eh, séase porque hemos detectado ¿no? pues una, una, necesidad y por tanto hemos considerado abordarlo a través de, un proyecto, o séase también porque mm, nos hemos formado en X temas y hemos visto pues bueno, un ámbito de actuación, eh, el, centro educativo, ¿no? Pues un ejemplo son las instalaciones artísticas, ¿no? Pues el crear espacios, digamos, y convertirlos en espacios de aprendizaje pues, mucho más amplios, eh, los talleres de habilidades sociocomunicativas, pues para, trabajar también eh, esa relación de grupo, o el taller de exploración en, movimiento, ¿no? que se basa en, en, toda la parte de psicomotricidad, un poco a nivel preventivo, también de detección y también pues, eh, con esa parte social que es tan importante que se podría trabajar a través de este, de este taller. Entonces, a lo largo de todos estos años eh, hemos ido como, como, alimentando ese trabajo en, eh, dentro, de, dentro de los colegios. Entonces, ahora mismo pues los coles tienen un abanico muy amplio para poder solicitar esa colaboración con, con la entidad. Alejandra, dice que esto ya ser 25 eh, esa pasamos un pouquiño para, para ir matando se, mm, ainda que creo que acabas de anunciar cousas que te, que te interesan, que te estimulan se tiveras aí, xa pasou ao Nadal e todo, pero se puderas escribir unha carta na que dixeras por aquí quero tirar no meu eh, futuro laboral por dónde te gustaría afondar más o estirar más algo lo que xa estás caminando? ¿O algo que ves ti necesario em, poner más energía? Pues creo que le, que le seguiría, y podría hablar en, plural porque es algo que hablamos mucho en equipo, de que seguiríamos eh, enfocando mucho nuestro trabajo, teniendo muy en cuenta ese factor eh, contextual. el el seguir investigando, estudiando, acompañando de cómo el, contexto puede realmente influir en, las experiencias y en las, las vivencias de, los niños y de las niñas en general y en particular de aquellos que tengan una, situación de discapacidad, porque vemos realmente que en el contexto está la clave. Si, tú realmente trabajas con el, con el contexto y, y lo acompañas, eh, muchos de los sesgos que, <laughs> hoy en día se, reducirían y realmente creo que la mirada sería mucho, mucho más amplia y muchísimo más, más enriquecedora, menos segregadora también. Pues nada, tipo en energía que se pos eh, seguro que se eche cumplen los desesos. ahora sí, esto remata, eh, esto así como muy canónico en este podcast, pedindo una canción la que quieras que nos despidamos, Alejandra. Bueno, pues antes cuando me lanzaste <laughs> esto, la verdad dije, madre mía. Pero la primera canción que, me vino es eh, Ama, ama y ensancha el alma de, de Extremoduro. Eh, también un poco recordando al querido Robert. <laughs> porque, bueno, creo que, que, a veces mm, dentro de este mundo de dicotomía que vivimos y, y en este momento tan, tan polarizada, creo que se necesita intensificar un poco el, el, amar más que el odiar y también un poco lo que dice la canción, ¿no? de romper también moldes que a veces pues eh, bueno el sistema nos encorseta y creo que a veces tenemos que ser un poco ahí más revolucionarios y decidir en qué parte de la historia quieres estar. Pois pues nada, con esta boísima recomendación pechamos, avisamos para que escoiten Spotify non vai poder escoitar a canción completa porque os dereitos atiran. No resto de plataformas non hai <laughs> problema. E eh, nada, moitísimas grazas Alejandra por, por aceptar aquí a, a proposta. E nada, gracias a ti, moitas grazas. Ata logo. Ata logo. guarda